lagunok zokin otxartagako izar iratira. Gaur, martxoak bi lagare mailakoek izte egingo dizuegu. Manu eta Giselak ingelezeko tarte txoaz alduratuko dira. Izarok e, eguraldien beri emango digu. Sandrak ute beri emango digu. Jennifer eta Koldok almakizunak esango dizkigute. Azier Koldonek gaurko albistea edo abizua esker niko Eta ni iraide zuen gaurko esataria izango, esango naiz. hasteko ingeleseko tartearekin usten zaitu good morning izela eta Good morning everybody. You are listening to the radio program. Today is Friday, 2nd March 2018. On 8 March we celebrate a very important day, Women's Day too. You remember God is Women's Day? Yes, of course. It's a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. Can you tell me what they were they look like today? Today is sunny and cool, so today we can go out to play. What do you bring for a snack at break? some sandwich and go. I bring fruit, fruit and yogurt. Remember, bring healthy snack to get that energy. Watch for lunch? For starter, potatoes for mine goes fruit, codfish and for dessert fruit. beri izaro izango diguzu ze eguraldi egiten duen gau. Zelako astea aldrebeza ez da, azte azkenean elurpean ondo disfrutatu genuen. Gaur aldiz egoaldeko aizearekin jarraituko dugu eta giro epelarekin. Eguzkitzu egongo da goizean, baina ratzalean pizkanaka odeiak ugaritu egingo dira. Iluntzerako odeiak izango dira nagusi zeruan. Temperatura bariteke bait jaistea, zenbait lekutan, baina oro har antzeko balioekin jarraituko dugu. Orain zortzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Asteburua ere oso antzekoa jarraituko du. Eta jarraian urtebetetxeak. Sandra, esango dizkiguzu gaur urtebetetxeak, gaur inor urterik bertetxe aldu? Gaur ez du inol urteri betetzen, baina orkera aprobetsatuko dugu azte honetan bete dituzten hoi, zoriontzeko. Nayel, alkaldea lehenengo ben maiakoa hogeita zeian azelenean zazpi urte bete zituen. zituen. Anne Fernandez em, irugarren a maiakoa eta eneko martine em, zei a maiakoa hogeita zortzian amar eta amabi urte bete zituzten. Eta eder arriba zen irugarren a maiakoa atzo martxoaren batean bederatzi urte bete zituen. Zorionak nahiel ane eneko eta eder urte askotarako guztioi. almakizunen tartea dugu. Koldo Jennifer, esango dikuzu ze igakizunak ditugu gaur? Bai, baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta irratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, euria. Bigarren asmakizuna, atzamarra. Lehenengo galdera, batere ez. Bigarren galdera, bi Hirugarren galdera, Zoitz eguna. Laugarren galdera, ni izan naiz. Irabaz, irabazleak hauek izan dira. Lehenengo, lehenengo zikloko irabazlea sendoa de Dios bigarrena maiakoa. Bigarren zikloko irabaslea, Ane Fernández, irugarrenena maiakoa. Irugarren zikloko irabazlea Zaira Martín, seigarrena maiakoa. Sorionak, orain, aste honetako asmokizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerute den nordaki, zein da gaztea izan gabe egan egiten duen sagua. Berriz ez nepikatuko dut, adi egon. Zein da gaztea izan gabe, egan egiten duen zagua. Ona hemen bigar nazmakizuna, pipitak, papataki, zerote den nordaki, nirekin lankun bat daramat, imitatzaile ona da bera, gauean arginek, ez dauen ez, joten dena beretzera, berriro errepikatuko dut, adi egon nirekin lagun bat daramat. Imitatzele ona da bera, gauan argirik ez dagoenez joaten dena bere txera. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, ea almatzen duzuek. jarraian jai ezberdinei buruzko gure albistea txikirako tartea dugu. Azier kordono, esango diguzu ze beri dugun gaur? Egun hon lagun entzuzleak. Datorren astean emakume langilaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Eskolan, emakumen eskubideak gogoratzeko eta horiek betetxea eskatzeko erabiltzen da egun lagarre mailako ikasleak lanean ari gara txaren inguruan. Eta gizonezkoen mundu izan denarren urte askotan zehar. Gaur egun neskek ere protagonismoa hartu dute. Eta baita ondo egin ere, mailaren lujan bio izan da, haien zuzen azken txapelketan nagusiko txapelduna bukatzeko emakumen alde gelan guztion partean egindako bertsoa kantotuko dizuegu. Laukarri balakoi ikaslea ultitza guneskoa euskeraz dakigu, entzun ondo, guk euskeraz dakigu, ezin duzu eaztu, aitzakiri gabe maritzuren txokoa aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko iratzaioren inguruko galderak, esango dizki guzue, Erne egonu lehengo galdera zenba gradu bigaren galdera zertar in e, itxegingo dugu albistean hirugarren galdera zer egin dugu lagaren mailakoek laugaren galdera nortzuk egin dute ingelezeko tartetxoa lehengo galdera zenba gradu Bigaren galdera zertak hitz egin dugu albistean. Hirugarren galdera zer egin du laugarren mailakoek. Laugarren galdera nortzuk egin duten gerezeko tartetxoa. Hemena maitzen da gure gauko iratzaioa. Entzule lagunak gaurkoz gureak egin du ondo pasatuko zenu telakoan. Agur! Agur! Agur! Agur!